emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat nehoren behar. Ni ez doa bidea hartatik Ez errekara iritik ez!

Baungi etorriak entzule gure garko kultur atalarekin segituko dugu oraingo honetan eta gaur ba asteburukaera honi begira jarriko gara hotsaiaren 20an Mm, Donibane Loitzuneko jaialaien eta Euskal Kultur Erakundeak eta Baionak Itania Egoaldeko Eskena Nazionalak proposatuta Imanol Gogoan izeneko kontzertua izango baitugu. Honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala Imanol Gogoan kantaldi kontzertuko promotorearekin mintzatuko baikara. Jose Angel Arbela Izkaixo egunon. Kaixo egunon. Esan dugu, eotxaiaren hogeian antolatu dela Imanol Gogoan kontzertua doniban eloitzunen, eta gian zurekin Jose Angel e, proiektua kokatuko genuke Imanol Gogoan izeneko kontzertu bereziak eskintzen hasi baitzin eten orain dela denbora bat, ez da? Bueno, e, kontua da ni Imanolen adiskidea handia izan du naizela eta zenbait eh, urtetan, desentetan bere manaserra ere ez azkeneko urtietan, baino, baino bai. Orduan kontua da, ba, e, iltzela eta sumatu nuenik ba, Euskal Kantariak orokor, orokorrian ez ziotela behar bada merezi zuen, bueno, despedida bat edo zerbait. Eta nire buruari galdetu nion nik zer egin nuen. Eh? Ta orduan, ba, nola erantzuna zen deusez, ba, deliberatu nun pasaden urtian nahi nuela zerbait egin eta amar urtean e, garrena zenez, hori profitatuz, ba, mm, azimitzan kantari anitzei deika, eta izan duen oso erantzun ona. Eta nola Euskal Herrian kantari asko diren, ezin dira denak batera eraman, bueno, pentsatu amairu amairure ongi zela, eta kantaldia ez e, luze egiteko, eta, bueno, amairu kantari eta lau musikarikin ba, mm, montatu ganun eh, kantaldi bat, lehenik Vitoria Eugenia antzokian, arrakasta ondia izan duzuena, eta oso onkigarria e, bilakatu zena, gio gauza bera e, Bilboko harriaga antzokian, eta hane impresione berdina atera genuen. Hor, mm, pentsatu nuen, Xabir Letekin egin genuen bezala, e, ongi litzateke da gutxinin herrialde bakotxian Euskal Herrian, e, Imanolen goroitzapenean eta hain kanta ederrak egin zizkigun artistak merezizuela e, eh, bere lana aipatzia alik eta modu zabalenean eta hori da egin nahi duguna e, eh, doni banen loitzunen larumatian. Eta kantaldia eskintzen hasi zinetenetik ikusi zenuten jendeak ere eskatzen zuela alako itzordu bat? Bueno, guk sentitu ganun jendik e, eh, azteko asko estimatu zuela kontzertua, e, imanoren kantuak maitatua zirela, ezagutua zirela, onak zirela, eta berde moran baita ere bere mm, personantzako ba, mm, bezpedida edo oroitzapen duin bat e, merezi zuela baita ere eta jendia sentitu ganun pozik. Bai. Eta Imanol Artzabal e, kantaria ipatzerakoan, artista uni buruz e, zer azpimarratuko zenuke, e, diote Euskal Herriko kantagintza herrikoia adibidez e, izugarria birastu zuela, zuk zer azpimarratuko zenuke. Bueno, eh, nik uste dut oso kantari ona zela, melodiak ongi egiten zitula, hotz zora eta e, Siberuako eta Iparraldeko kantu erromantzeko disku aurre egin zuenian, ba, egualdeko jende askok, e, Imanolei Esker ezagutu ditugu kanta oso ederrak. E, eta bere kantatzeko manera, eta poetekin egintako tekstu honakin, eta jo, e, kantu herriko jakin sortzen zuela puzle bat oso atsegina eta publiko askorentzat balidoko duena. dira bi Algarri segretien kuntatzen artira Ekuste gabe eldia zena Etxa unxarra sinkuaren aurra Alaba amari zen erraiten ari Elkarrizita zit beti trifa zeni Erraiten bete eta detu peikeitu peiri Zerrote da hori, zerrote da hori Hausilik alaba hori din mardalla Itzazokipi ondu nil zinazen arra Amarrila beteren birin izin aurra Harek egin obra irur Ziei hau doloria eta ezin jakin Zugan ikaitan urnin, zugan ikaitan urnin Ire egizaita zer gizun xarmanta Hareki birriz birri jandina guzopa Ordin da baini beti lotxan zaitan kota Ba gaur imanol gogoan kontzertuaren inguruan eh, solasten ari gara, Jose Angel Arbela izu dugu telefonaren bestaldean, eta Jose Angel, eh, esan diguzu, ba, proiektu abiatu zenutenetik imanol gogoan, imanol hartzabal kantari zenari omentzeko e, kontzertuak eskintzen hasi zinetenean, eta artistei galde erantzun baikorra jaso zenuela askoren gandik, eta mm, justuki azpimarratuko dugu ere, parte hartzen duten eh, musikarien artean orotariko artistak aurki daitezkela, e, eh, belaunaldi berriak ere tarteko. Bai, nahi izan dut alde batetikan Euskal Herri osoko eh, kantarien presentzia, eta bestetikan nasketa bat bai, zar eta gazte, gizon eta emakume, eta uste dut pixkat horrekatua belditu dila, igualdia zei edo zazpi emakume, e, bueno, e, dialau kantari emakume, geomusikariak ebazin, eta bueno, belditzen da pixkat eh, adibidez. Eh, oaldian, ia neorketzun ezagutzen naia zubeldia, eta haientzat izan du da, eh, bueno, deskubrimendo bat, eta guzti dut, iparraldean bergau gertatu daitekela, ba, estitxu pinatxo bezalako kantari batekin. Eta ikusiko dutela neska gazte bat, ze ongi kantatzen duen, eta ia neork ezagutzen etzuena, eta nahi genuke, jo baita ere, mis, eh, napoka iria, eh, ba, oso gazteen hartin generazio berriak eh, direnak eta arrakasta dutenak, baita ere Imanolen kantuekin lotuak eta pixkat nahi izan dugu ba, generazione desberdinetako E, transmisio bat irudikatu benetakua eta hori da kantaldian azalduko dena. Mhm. Eta Imanolen kantu horiek e, diren bezala interpretatzen dira edo kantari bakoitzak bere egiten du eta bertsio bat eh, du eskaintzen. Bueno, kanta gehientzuenak e, eh, ziren bezala emanen Imanolek ematen ditun maneran. Jo beste batzuk artista bakoitzak ematen dio bere, bere, bere aldea edo bere, bere estilua eta baino orokorrian esango nuke antza hondilla dutena ziren bezalakoak. Bago Bagoratuko dugu, eotxaiaren eh. hogeian izanen dela itzordu, doni banelo itzuneko jaialaien, e, zeintzuk izango dira, bertan ikusi izango ditugun artistak? Espero dut ez inoranztia, baina esango nuke, ba, Erramun Martikorena, Antxon Balberde, Mikel Márquez, e, eh, Amaria Zubidia, Javier Muguruza, e, Naya Zubeldia, Estitzu Pinotxo, Beñata Xari, Caroline Phillips, Javier Euskitze, Xavier Euskitze, Michel Arotze, eta napoka iria. Eta musikariak, eh, Juancho Zeberio mm, te, pianuan eta zuzendari artistiko bezala, Txema Gartez Bajuan, eta bateria Michel Ongaron, eta saksua eta gitarrekin Michel Duko. Badoni bane aur dugu, baina bal dituzu beste hitz ordurik, e, eh, Imanol gogoan bezalako beste kantaldirik ere izango dugu? Bueno, guk pozik e, emango anuke baxen afarruan kontzeptu bat, zuberoan beste bat, iruñan eta gazte izen edo nahiten lekutan uste dut eh, mm, kantaldia orokorrian oso ederra dela artistikoki eta imanolek merezi lukela bere presentzia ba, herrialde hoietan ba, gutxinin kontzertu batia. Mhm. Eta norbaiti gustatzen maza jo, ba, neri deitzio esterik ez du eta errestasuna jarko ditugu, eh, berri zemateko. Mhm. Webgune bat ere baduzu ez, zuekin kontaktuain hartzeko? Ez, ez, ez dugu webgunik, anpiskator, antikualeak gubia, telefonoa dugu eta zuzenian mintzo gira. Ba nahi baduzu zure telefono zemaki eman, aurrera? Bai, bai, bai, emalaza, iru lau, sei bat bederatzi, lau bi, bat, bat, bostiru. Ba, osongi, guzti honekin geratzen gara, Jose Angel Arbelaitz, ezagitzer bai gehiago gehitu nahiko zenuken? bueno, nik izango nuke batzutan izaten dela e, eguraldi kontua hotza bestetan eurila, bestetan bero, eta eskotan gelditzen gala ba, pixkat itxian mobitu gabe, izango nuke, laru matontan mm, usteko pixkat e, aroaren kontua edo afariak edo eta kontzertu gana e, urbiltzeko merezi duelako. Ba, osongi, mezun geratzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko Egun sentiko zaldi zurie Ies larriaren otxa Odol gorriak taupagatzen du Don txoen bihotza Maitasuna metxerre Deus ez da penaren otza, lio artean izkutatzen da, gorpuz biluztuen lotxa, gorpuz biluztuen lotxa. Dona paleuko arratxaldetan, enaragleio gainetan. gaineta Uda berriak tristura dakar Aizearen egaletan. Melankolia ez inesan bat Jauregiko zuaitzetan Urte geldiak isilidoaz Lambroaren ametxetan Lambroaren ametxetan Udazken gorri gogora Malko isilen getari Hori mendian elur zuriak Neguaren hain zindari Urte aroa joan etorrian Batzu besteen Eriotzaren begi uzkurra Gauta egun zelatari Gauta egun zelatari Ba, untan arte iritsi gara gaurkoan entzule, untan buratzen dugu gaurkoan gure emankizuna, hori bai, bihar jakizue, behi bideko handere suriak eta aldearen deskubritzeko aukera izango dugula, duela gutxi, plazaratu baitute, beraien lehen diskazetateka zigiluarekin, argitaratu baitute, gure etxen badira izeneko lana. Hau esan da, bihar arte esaten dizuet izan hongi, Aio. zen merka goizan Gaizki jindira de Biak nahi baitziren Juran merka azale Etxekan de better close your eyes. Oh, you better bow your head. Waiting for the ricochet. Datuga i soekna je